ganti meso pas ganti <laughs> meso wong ngepe ganti mangan awan-awan ngepe pantau mlebu kamar nyangkeng kukusan Dati perawan ojok cengkal cengkal jadi e dilamar juru kunci kuburan ngono-ngoneku pancen yo bener tuku petek diwadahi iso ditinggal korek ngentekno kloso bareng ini mandek eh sis ini menggore menurut remangin nih larek ya gak apa-apa sing penting hompak ya. Lantai <laughs> semandi ini rek terus ya apa? Melayu tak? Ya apa? Lo karuan aku lagi nurut tidak aida. Ya apa? Mandarin. Oh. Oh ya yang ngerti Mandarin sing ini lo. Mama yang kue yang kue ini. <laughs> ya rek naik kano ya jaluk Mandarin. Ayo tak turuti terus ya away. ngò yên Teres Lepok ah, lepok ah Sawangan ini rek Tapi ini kak belajarnya ini Yuk bawa gak iso Teman Lu kan iso cara mandarin Lu lu lu lu Angel rek temen angel Tapi ini kan gelap belonjonya Yuk bawa hak mesti iso Kan ngerti Gue pek nge Tampo gua suwe peke tapo gua. Longgo suwe sampe cengeng, gatek suguan. <laughs> Iyalah kabar arek repot <laughs> aja nih. Ini salah ngono salah. <laughs> Wis rewel peken aku mau. Apa le rewel lae. Tuh. Hai. Hai. Ah. Oh, Oh, papa? hmm, model akal 哦，好知道。爸爸，我帮我前头，我嗯，过去嗯，嗯嗯呗。哦，不得得，跟咱莫得啦，跟咱搞个呢。啊，爸爸�ari mana？我都ngomong apa kau ni? Hehehe. Kau cari ngomong ngono ni. sampai intel lah ngabur aku ni. Tekan iki lho. Anggepamu lho perasaanmu ya apa saiki bare aku ya apa ya perasaanmu. Lah aku ngono bas, nek kadung cinta ya cinta bae menoh. aku ah. Lah ya apa kok gak cinta muring beno. Dulu ya dulu sekarang sekarang. Oh. Ada bedanya. Oh. Jangan dicampur aduk ngono ojo de. Dulu kereta, sekarang bendi. Hmm. Dulu cinta, sekarang bendi. Ya <laughs> iso meneh dulu cinta sekarang benci lah lu itu kan surat pun aku eh itu eh? surat nih benci lo nek pula jalur surat gampang nah urat tapi aku masih pesen sampai singgih ini di sini siapa <laughs> sini siapa ini tinggi eh, nah urat mursia mursia siapa mursia siapa apa nih gua lah mursia siapa mursia tuh kalil nah <laughs> urat Uang kita kandani ya? Iya, iya. jangan selalu marah-marah. Oh, waduh. Iya, terus terus. terus Mbak bilang. Iya, iya, iya. Kalau selalu marah, iya, terus. Iya, iya. Jadinya lekas tuh tuwe. <laughs> oh, oh, pokoknya gitu. Oh, kok, lo, kau sekarang anakmu dah kau <laughs> Iya, iya nak aku anakmu. Oh. Sebab uh, penuh gadu dasar ngono tak kanjani. Nah, Gus, nak, Gus kudu kon sekolah, nek sekolah bisa di wong sing pincang. Ngono. <laughs> Ora oh, ngawur ya takno. Wong sembarang kudu dipelajari, Bas. Oh, lah oh, kok bisa meneh prasa penapa iki? Hmm. Sik sik sik delon. Hmm. Iki delon. Lulululu. Yo iki bahasa sembarang iki. Wah, bahasa apa iki? Mandarin, Jepang, hmm. Nippon, Tokyo. Propi go ana. Ngawur ae. Lho, gak ngono iki ya? Iya, ngene, ngene, ngene. Ngene ayo tak kono. Lah ini gak ngono ngene ae. Tiba ning ngene nggo ngawur ae. Ya wae. Aku nek ngrungono suaramu lho iki ya. Mm-hmm. Awal sampai mm-hmm. akhir. Mm-hmm. Suara kok roto. Hmm. Ya. Kano brenggo. Hmm. Juga iso kecantol. Tapi hmm. Oh, ham-ham tok ae. Tarungokno bas meniku. Suaramu kok enak, rata terus napasnya kok panjang. Lho. Terus iku opo? Asal bibit purwani. <laughs> Asal bibit purwani. Oh, tadi pernah ku kepingin. Iya, iya. Supaya suara pun enak. Heeh. Bisa ngepur kene. Iya, iya, bisa ngepur. Jajak bisa ngepur. Mbok gak ngono. Bayane bisa ngepur meniku. Iso iso ngepur. Lho gak ngono. Aku iso ngepur ambek sapari mancing. Lho. Bon-bonan sapari lho. Oh, kan iku. Ono safari apa ngono. Wah, kan iku. Saya kata belajar ngitung ngono wis. Aku nek wasalah iya apa carane suruh saya. Iya, iya. Lah, satu, kesehatan. Oh, dicoko ya? Iya. Hmm. Terus untu kudu jangkep. Kok oh, iso deh, kok iso. <laughs> Iku menyinggung peranaan kon. Lho kok nyinggung apa? Nyinggung perasaan aku kon. Kok iso? Lah jangkep ya apa untu kebogang. Lah berarti gak kok... iso suarane gak enak. Lho gak ngono kok tak tular nang kanca kunci. Oh. <laughs> eh, kanca kanca ngono lho. Kanca kunci. Kanca kanca ngono lho. Sebab nek untune rapet, uh metu niku teratur. Oh, gak ngowot. Iya. Oh, iya, iya. Tapi iya, iya. minone. Iya, iya. Koran Oh. Kalau sudah gorok ni sah. Jawab ni. Eh? Bisa nalu jawapan goroan. Takkan no. Takkan no kocoy, tak kocoy. Oh lah. Tapi Mangan kudu teratur. Mengandung vitamin vitamin. Oh vitamin apa itu? Ya A, B, C, D, E, F, G, I, J. Sekolahan ni wah. Kok model kan ni wah tak no. Sekolah cek enak bah. Oh cek lantur dah. Iya. Segalanya itu diatur ya. Setelah saya kau cek takon ikut. Pernah mikir nunggu loru nunggu telur nih. Kudu tuku tungko ora tak nang kene. Kan iku mikir no ngepur barang. Lha nek gak pantes ketuwek nunggu. Nek yo kan iku aku aja ngono, Dik. Nek sing ngepur kan enak yo bapak yang ngepur, Dik. Kan iku babur ae. Pakai no yang ini generasi muda sing nom nom bagian ngarep. Iya. Menus gak usah mikir tuh kuno. Iya. Masih pernah iso gak kira gak tiba ngepur bar kartu loh. 哇，不啊，我的，我这个，哎呀，我这是为了我。Ayo, Boleh kok bisnis yang saja ya. Karena saya ini repot, sekarang saya akan bisnis. Hah? Eh, bisnis? Penuh balik bisnis itu. Lo, aku kan di pabrik aku. Masa bisnis petang dino pakai pancet ini? Lo, makan semua laksa Pakai ini sebelas eh, kembar sebelas kan pakai ini. Bisnis sepatu ono cok sandalan ini. Sepatu ono ngkep fit kok datang ono. Lah nek metui pedagang-pedagang kecil metu sandalan ini. Ya lewat telepon lah bisa ta. Bisa telepon. Oh tak telkring. Eh, terus Dari siapa itu? Oh, dari saya. Siapa itu siapa sini? Oh, Ini kok. Oh, oh, oh, siapa sini? Sih, oh, eh, nek eh. peno iso telepon coba sih. Telepon dak gue Ah, ya ya ya ya. mana iki penanya nyekel telepon. Ya, bener ya. telepon. Ya ya. Suara kring ya, Pak. Ya. Peno cekel telepon. Ya, tak cekel cek. Terus, halo? Nah. siapa itu? Saya. Saya siapa? Sidik. titik apa nanti, Dik? <laughs> Tapi tidak kocok lah. Kok lah murai. Apa yang satu dia sih? Apa sih? Iga kirim roti ya. Apa? Lele. Siapa? Siapa? Siapa? Si, si, si. Lho, aku udah apa? Kartolo. Kancilin deh, kancilin. Siapa pasti mas? Anakku. Anakku. Anak pun Anakku. Bosok sih. Masalah masih bagi tanah. Lo lo pingin lah, dewe-dewe. Eh? Ome oh, kok dewe cewek Ayo tak kenal mantan sih. Iya. Oh, sok ya tet. Oh iya iya. Tapi pikiran ana cek mecah di dhewe ngene. Kan digolono mah dhewe. Hmm. Yang lumung-lumung lek ngene iki. <laughs> Iya. Nek mule dhewe. Anek kon anek basman loh, ya sing sabar ae. Iya. Aja cek mikirno ngono-ngono ngene iki. Iya ta? Aku yang gugon ngomongne ning gini. <laughs> Kan gini sono. Oh. Ning gini ku bojone cak uwat. Oh, lah ora. Pak kuncine ndi kuncine? Kunci apa ya? Lho, kunci kontak. Waduh kok iki apa sih lho? Ya apa bebeke? Lu kok bebeke? Lha padha bebeke lho. Oh, ya mah bebek ta. Sing digowo arek. Nah. roti. dong, bapak di bapak roti. Wah, suka ero lah. Kono sing atas roti kalung. Lah, kono lah roti kalung lah. Lho sik ta, bapakmu nggih pas roti ya? Roti. Lah wingi kok tuku roti. Oh, ngicipi ulah. Kono tuku roti apa roti tak roti tawar, roti manis. roti asin, roti cepet. <laughs> roti asin itu kabin ngerti ya? Lah iya tapi orang sih cewek carane. Roti tawar ono, tawar menawar gini. Ya. Tawar menawar. Ah, apa sih tawar menawar ono ban roller arka pabrik lo. Omongno karo tonggo-tonggo penyo, iya. pisan roti gede. Masalah ya. Kayang kayang roti sak gunung. Kangi, uh. dhek kejutan deh. Kayak nek ngemut tumpak nopo? Hah? Nek ngemut, ya disetipno. Baru kebacet lo, rambut gunung lo. Oh. Lho jare ge pameran. Ge pamer ge pameran. Bener, Pak. Kadang-kadang iki ono apa sepeda digodhekno niku apa bae iku. Ana kata ngono. Tapi ono langganan sing ajet. Gomblo. <laughs> Waktu? gomblo kuwi mesine roti kismis. Lah wong mer roti busal-busal ngene. Gomblo gak dimut. <laughs> Gomblo iku awet terne. Lho, Pak. Cek nang kok dimut. Oh iya, gak dikecapi. Lah gak dimut wae kempong. Iku Gombrong sing ndi? Eh, gupeng iki, Dik. Oh, gombrong gupeng iku lho. Lek sing suka matri. Wah, wah. Sing gupeng lemu lho. Lah iya ya ro, pecel dodol sego pecel. Iya, kok kok ora ngono lho. tuwa ta Iya iya iya. Ku suponane bapak iki. Iya. Misanan. Oh. Ponane. Ono irunge kecek gak sepiro bare kok. Lah, Tapi gede kono, Pak. Iya. Sing misanan. Eh, irung ketimbang sik kono kono. sing Mas Gombro sing penyanyi ku karo aku sik nindoan. Nindoan. Gombro ngubeng misanan. Misanan. Bapak tau kayak sepatu pisan. Bapak iku. Lho, iki sampeyan suka sepatu pisan ta kono. Iki sajane ngono gak dikeki. Apa? Ya saking nemene bapak bapakmu lho. Gomblot wae sepatu dicoplok. Lho, cukup arek aku mbah. Wis gawin cak jar ngono. Pak menung kok ngernik. Yo, bener bapak iki oke gitu ngene. Kang ngono sih ya. Hmm. Bapak iki duwe rencana iki. Soale apa sih bapak roti sak ke sini ya. Tadi hmm. kendaraan itu sampai macet, hmm, gitu. Bagian kirim dhewe, iya. Bagian rumah tangga dhewe. Sing penting kono tak tukono anu motor motor motor motor. Motor Ngomong aja cepet-cepet tapi nek montor ngono lho. Montor. Motor kloning. Kanggo lek kebakaran. Iya, kebakaran. Motor kloning. Jagani. Pabrik pengobong oh. yo, Bapak kobong. Pas kudu ki kobong. PMK, PMK carane. Aku saiki aja tukok nomor model-model. Jaluk sing larang lho. Jaluk kencono lho, Pak. Wah, <laughs> kira tekan kencono rek. Kalau mati ngawur ae. Oh, wong tuwa ya apa sembarang cukup ya. Eh. Oh, Ana jalu sembarang turu to ono. Iya, tak turuti. Nek perlu jalu pati ya turu to ono. Eh, eh, eh. Lah apa arek jalu pati ngawur ae. Iya, iya. iya. Ono mentego wah. sampai karet-karet. Iya. Mutek kowe. Iya iki anu gira ubar. Hei, hei, hei. Oh, mutek kowe gira ubar. Mangan mutek kowe bilap wis. <laughs> Iya, Iya. Yo, siji karo biyen. Hmm. Oh, iya, iya. wis rontok kan. Rontok apa ini? Mana jok mantep sih, Pak? Lah, apa mantep sih? Gue udah kok. Si isu kan, udah pedang kerongan mainnya peti. Di setiap ada arek, lalu meringis-meringis. Lalu, kok suki kan aci ini, deh. Kalau aci ini, kok suki ini, kayak aku ini, gitu. <laughs> Ya ngono, doyan lalapan ya gak apa-apa, tapi dibatasi. Iya iya iya iya. Bapak, Pak pegawe niku kok Mas. Hah? Aku apa? Aku. Ya golek. Ya, ngene. Ya wis karo pabrikku. Lah ya jogrok bandare. Wong potonganmu koyo ngono tak no. Lho, oh. mari nyebas. Eh, Ayo, kan tadi Kak, ana ngurus arek kono. Ya, kunci kontak ini kene. Oh, lah sopo nggo eh, kunci? Iya, iya. Gak cocok cek kono. Jare laki lho, laki kono. Mobil laki. Duit laki. sorokan sorokan sorokan sorokan kan lo lah bapak mau kunci kontak iya iya iya tunggu tunggu cari orang aku apa kira kira sak kampung hei hei hei lah karena aku garap roti ini aku rakan kota gampang gampang aku sih nunggu hari itu lah hari hari mu aku lah iya iya iya Wah, <laughs> apa jangan dipapai kuwi ono wae dhewe kan. Iya iya gampang-gampang. Tak gawe tak gawe. Tak gawe iki. Masa ilang ah, ya? Wis ae. Lah kok duwe. Duwe di. Lah gawe kok apa? Setorane di Oh, di setorane kita. Hmm. Ya kok gawe-gawe ono lho, gawe. Iki tangan tok. <laughs> Iya iya iya. Iya iya iya. Mbak anak gerakan ya, Bos. Tuh, tuh baca kantel ya. Masalah, Rek. Mbak nomor induk. Mbak Mbak. Tuh, Mbak Mbak. Tadi ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, tata hati lah. Warungnya iwangnya aku. Teku dari. Manteng anak pernah. Duh, ya. Kamu niru ibu ya. Duh, ya. <laughs> Kamu niru bapak. <laughs> niru bapak, ayah sembuh. Kamu gak mulia. Loh, oh. Iya. Monggo. Monggo. Ana tetangga. Nggih, nggih, nggih. Biasa men pundi? Oh, mriko nak. Nggih. Ya tepi nak. <laughs> sing tepat lho nek ngandani wong. Lho kenapa? Niki ambune kaya wong suci. Oh nggih. Oh, sandal ambune. Ambune. Hmm. Pengu ya suci ngeten iki. Ambune pengu nggih. <laughs> Ha enak arek ngomong rek. Mboten modele ning lho ketok. Nggih. Halus. Bas, eh, kena tau kenal lari. Durung, durung, durung. Durung. Itu kaya apa? Durung, kok tau durung, ah. Lah, kon tau kenal lari. Kenapa napane, mas? Kula? Nggih. Kula pali, ya. Kok pali oh, ini? Nggih, malah sakit. Kula. Konco nak konco. Oh nggih. Konco. Anu Pak, kula padhe anu. Napa? Padhe. Penawa cicil lepas ono. Enggak kopo. Lah aku opo keliru dadi cicil ya. Lah aku opo keliru digoyo ketularan. Karene karene padhe padi. Kuwi padi. Wes sungkan-sungkan. Sungkan-sungkan sampean. Pokoke napa kat sampean? Sampeyan ngomong mawon. Ngene nek badhe turuti kula katakan lho. Wis, kon niku. Nggih, pun. Oh, pun kuwatir. Anu nak nggih, kula ajeng kaken. Nek sampean Astri, buatan perlu adik mesti kali ku. Biasa, bebas mawon. Buatan apa apa? Buatan. masih mawon lho, Pak. Mana jelok, iku wong ya apa sih mau dimeri? Paten nak, inge. Nami sampai <laughs> simpen. Nami sampai simpen nak. Kalau tini, Pak. Eh? Tini. Siapa? Tini. Waduh, coba eh. Apa? Dolar. Coba. Dolar. Dolar. Pak, saya jamu gamel teng mriki. Saya ngapari, pari eh. Tini, Pak. Ya, terus jangan tak gai-gai. Gai-gai. Oh, jeneng Tini nak ya. Tini. Lengkapnya, lengkapnya. Lengkap. Iya. Kastini. Oh, kasih Ini kenapa bapak surat kula? Oh, oh iya iya nak ya. Kastini. Oh iya surat apa? Fotone Pak. Salah fotone. Ayu nggih Pak. Eh? Iya ayo nak. Iki oh, kok poter ngene tegak kene to Pak Bas. Eh dicet ya. Iya kaya ngene ngene mulya. Oh ah, abur ae kon iku. Pak lo pas pendamelan lho Pak. Lho gak tempat tempat. Tompo tompo iki lho kan jerakan ta. Wis salah jos. Tompo gak tompo apa jari aku ta. Tompo. Ngono papane aku tang jawab. Waduh. Ora <laughs> apa-apa melayu tik kok tik. Kata jawab tik. Gak ada pabrik tak bapak ini? Loh, pabrik? roti nak Roti apa pak? Eh? Roti apa? Roti mambu Roti apa ya roti taparono, kismis, roti keju, ono, oh, sembarang Campur nge pak? Campur, campur larang Roti campur-campur Pak, pas, pas eh. Nompo arek jelok-jelok Apa? Sesuai no barek arek Iya, iya, iya Potongan ini ini ki Iya, iya Ini bagian duit-duit anu nel Eh? Bagian duit-duit anu nel Bagian duit-duit anu wangi entek duwike. Heeh, apa teh? Iki Pak ijazah kula, kula enggak ada ijazah. Wah, lho. Lho ni ijazah e papat ngene. Nah, salah. Kok gak nutuk SMA nah. <laughs> Eh? Iki lho ijazah SMA ngene lho pernah iku ojo kok SMA. Oh, yo kuali SMA. Eh nak gak keliru nak kon nyebut melok papat nak. Lah napa eh? sih, Pak? Coba bapak iki bener pabrik tapi pabrik bukan pabrik besar. <laughs> Pabrik cilik-cilikan tapi sebranan. Nek nek peno gak wani nopo, tak tompo. Aja tek kok ngawur. Gak iso. Aja aku. Ah, Lho, peno ragu-ragu ngono. Oh, iya gak gak. Ngene ya, ya nek melok bapak ngawur kek pabrik roti, lakon tak tekek ngene kantor. Oh, kantor ndi? Eh kantor pos. Saya cek gendeng kok dikit. Kita lah kantor. Kamu tak lo. Kantor kantor Goblok di gua. Kantor peno lakon gitu. Oh. Kantor di dia kantor. Di goblok. kendeng iki kok tak lo. Ngarep tamburi tak tengah ngene lho, Pak. Oh, wong kantor Kaca kantore. Oke, Nak. Cici damel ngurusi perusahaan. Yo. Cici damel ngurusi perkiriman. Yo. Cici damel klesetan. Ini kantor wong remek ibarane. Tapi kon tak tek kantor sementara, ya, sementara nak ya. Kon iso ngecek, Nak. Sakit, Pak. Oh. Kan ndelok dari sini. Ah, iya ya. Lincip-lincip. Nah, terus ngene nak ya. Kon njaluk bayaran harian apa mingguan apa bulanan, Nak? mawon Pak. tahunan? Kok tahunan kok enak, bare nrapel ku. Nrapel anune nak apa ku? Iku lho kok enak, iya ya. Iya Sing enak tahunan ae. Tahunan lho tapi dijaluk dhisik. Oh, Jaluk dhisik. Nek jane males. Wis kene iki lho ana. Ya, Pak, nggih bulanan iya, teng kantor. Ya, sak ulan kok tak kero 150. Ojo masalah iya nak, ojo kuwatir ya. Lho aku iki ndelok kon melasno. Sakno nak ya. Iya iya di samping iku nak ya. Wis dipikir taruh. Wis. Kon mlen nyatek Di samping iku ya nak ya renomamu omahmu ado gak pumule kon pakai kamar sosial kanggo awakmu. Oh nggih nak. Eh? Sebelah ndi? Kon sebelah lah kan ana ono. Kamar sepen kan kamar sepen kan Iya. Iki lak jeje telu ah. Iya terus? Ha ah, sisi cah iki. Iya terus? Sing iringane tanggonane pas eh? sebelah. Kon gane? Iya. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Aduh. Kenapa, apa kesel, Pak? Lu kangen nek sing ngiri kan digon sedek kok bagi. Wuh, wuh, wuh, wuh, wuh. Oh, dicatek. Pegaweane. Lah kok kok ngampuni iki agak ya. Di samping kon turuk ngene pabrik kene, wingi rumah tangga campur nak ya. Ya ayo sing tangan, tangan sing enteng. Nggih, Ojo oh, dikantongi oh. tangan. Nggih, kula sanggup. Tangan ojo dikantongi, Nak. Ya bantu-bantu nyapu, Nak ya. Oh, nyapu. Iya. Laut. Nyapu latar, nyapu latar kayak gini lho. Nyapu latar kayak Ya nak pula pengen lho. Mulane tak jelasno. Nak pula latar, latar tak halaman dalam. Yo halaman dalam penek nak. Halaman sama terambone. Iya sapuna. Mboten kuat sak. Pojokane tak geger. Eh. Pojokane oh, lur bengkek nak. Nggih. Lur bengkek. Nggih, Pak. Wis aja nyapu nak yo. Masak adang, oh, adang, adang. Yo adang. Gak krikil. Yo beras nak. Macam-macam badang roti nopo. Ketan Roti lak pabrik wong gak kopi pagi yo adang beras nak. Nggih, dipususi, Pak. Enggak buaan. Kok dipususi ngene nak saya kayak saya kayak saya kayak ngene lho. Ana kula menate teng pawon, Pak Lon iki sono. Sano, Pak. yo oh. kaiso nak yo. Sano. Wis wis aja ati nyapu aja ati adang yo. Wis saiki mbah-mbah enak. Oh, mbah-mbah kain. Gak seng. Ubah-ubah kok kain nak kain nak. Pakai sampean nggih. Iya pakai aku. Mboten napa-napa Pak, ngira iya. sampean nggih. Iso nak ya. Saged. Kare sabun nggih. Kare dek wedi nak. <laughs> Oh ngawur ah ya takno. no. Nane kok sembarang sawangan alut ngono iso jot merek nyambut gawe ngene Pak. Mboten Pak guyon. Oh guyon. Saged masa wong wedok gak iso. Eh sawangane wong dewek kok. Wong <laughs> dewek. Eh, eh maaf maaf. Aku iki Emang apa maaf. Aku kopo. Oh ah, ada lo. Lah ya nek iso. Tak tampi nak ya. Nggih. Lagi lek iki kono. Tak terno nggone gak iki. Iya, tak terno nggone, iya. Nggih. Lah durung nggone. Durung numpak becak Iya. Ah, blasare iki. Potong ngap ngono kok <laughs> Iya batukmu mulu batukmu. mulu pernah kan aku Pak. Batukmu senang Pikiranmu maju tapi ya iku amblasan kon niku. Lah aku mosok ngene-ngene sih Pak. Enak. Rangko Pak bareng. Ya numpak oh, motor. Wah mau. Ojo iku gembosan motore. Motor kowe. Mbak motor apa enak ya? Ayo cek ya. Iya iya. Ayo cek. Ya bareng ya bareng. gawe gerakan pitik atau gerakan jok pula pitik kalau ngomongin majid ya pula ndok nanggoni jember tak tumpak sepur ndok rong keranjang pada nanggoni sepur kurung rame rame rame ndok tendangi wong kecarat jogo pak, jogo keamanan Kalau sampai ndok pecah kabeh kari sak keranjang tak purep, ya biasa. Cepur buta teko wana kromo. Untuk tak junjung netes kabeh. Tangan tak gerem antara. Eh, panjang yang nyambut kaya ini, ya enak, ya gak enak. Loh, eh, penuh naik kalau bebek, cuma atral. Oh, kuatir. Uang sama proyek dah. Jadi jarakan PT. Iya lah. Kan kau nak PT mati. Ngawur lah kau ni. Rapa PT mati. Boleh boleh pak. Titik talkun dulu. Eh? Titik talkun. Kakeknya digasuh tuh. Kayak ngablu kan. Beget dan petik. Kok petik talkun? Kok petik-petik biasa? Orang apa tambah banter. Lah kon PT PT Talkun ngono. Tapi itu apa? Ya PT Jawa. Aku nek kula kanggo nek diri. Ono PT gak PT Jawa kula. Hah? Eh? gak PT Jawa. Kuwi petik kaya nayanen. Petik katape dowo kan. Lek kepenginan nang Blitar petik balik saka kebon uwak ya. Ibu nana. Ora pokoke badean iku. Oh petik wali saka kebon. Lah ya kula nana sik jagak petik bangkrut ya kula nana. Iya, aku gak mesti lho. Heeh. Kula jangkrik barang. Ana wedhus jombar. Eh? Jombar. Atau wedhus blendingen. Tapi sembarang kok kulak ya. Loh, sembarang tak kulak, aku kok kaya ndising payu. Roti lho. Roti ya tak. Wah. Bapak iki jerakan roti. Roti? Heeh. Aku nek ngono gak kulak jaluk apa lho. bapakmu dhewe lho. Iya, jaluk. Iya bapak dhewe ae. Oh wadah, eh? misan misan jaluk jok si jilur nggawa truk nu. Ah, ya kau dah terima. Ya, marun tak tak kayak noma. Ah, bagus. Api ati mula kon niku. Iya, iya. Mana tak canjang tak patoki. Wah, kon niku tak cari gawe nak ojo jagakno ta. Iki ngene cak. Iya, beneran penduk peno. Bapak dadak nrimo arek wedok wayu. Wayu anyar seneng kon. Kadang kepet arek wedok lek rungu mekro. <laughs> Kok pada nambah awakmu dhewe aku. Aku gak kira kan. Wah. Gak <laughs> kira kan wedi. Ayo melo kamelo kan ya. <laughs> Terus apa aja? Gak ngono sih nak maksud iku. Iya. Bareng ana kono rong dino lho, dadak hmm. arek nang pasar. Terus ya. Kula glepung. Iya. Glepunge roti. Jopo glepung, jopo glepung. Ya ya jopo glepung nang pasar. Dadak ana pinggir kali ana arek bayi digomuli. Mesti nak gak digomuli ya? Iya. Terus digon ngantar polisi perlu dilapurno. Heeh. Dadak saiki wedine terus digomuli di anak no bak diaturno karo bapak. Digomuli diaturno romo. Wah, apa omonganmu kelinci penjaturno, dikau boleh ditukno. Wis ora balak ngono ditukno. Lah terus bapak curiga. Curiga bapak? Jadi niku anakku jadi. Oh, sangkana kon iku hubungan gelap ampe apa pembantune bapakmu? Sadurunge arekku mlebu rono, dipikir aku hubungan gelap. Saiki arek wis lahir, etok-etok gelap penggawean perlu nyek kumpul balik aku. Dadak tuduhane bapak itu begitu. Wah. Ayamu nuduh begitu. Ayo pancene kon gak berbot ampe pegawe bapakmu ya tolak nomongnya bapakmu. Lah saiki ngene ae. Hmm. Saiki aku ono sementara arek. takon ana lek bojomu. Lho kok takon takon ya pecah gampang arek iki. Engko tak duwe. Aku di bojo arek iki. Takon takoni tok ngono lho. Kabeh anakmu kene iki. Iya. Iya anakmu bae. Aku ana tok tak kek duwe perlu ne. Arek iku lak saiki diusir lah karepe. Lho bature bapakmu diusir. Iya. Lah karep cek bali rono maneh sakno ya. Lah kok malah gak bali rono? Sakno ya. Oh anakmu. Anak <laughs> anakmu kan iku tak karepmu bayi ki takoni anakku takonono anakmu mesti santolo ngene ae hmm. bayi takoni anakku iya lah bure bapakmu tak rabine bisa ojo oh anakmu lah <laughs> anakmu. <laughs> Ojo, iya lah awak bisa nyukupi. Wong upamane saiki wis duwe bojo. rumah tangga lek paduan jiwa. Cinta pada cinta. Aku upamane cinta ambek bature bapakmu. Mm Bature bapakmu gak cinta ambek aku. Iya. Tak kuwatir nek kon nyiksa batine iya wedo. Iya sakno. Tapi cinta gak cinta tak urusi dhewe. Wong iku tak rabi. Lah apa kon wong mel urusan cinta bojo? Eh? Bisa kon nodok mari ya. Tak rabi kale. Ojo. Anakmu. <laughs> Anakmu. Lah arek kok rabi lah yulas triyo. Ah. Ah. Wis ngene, tak gawe dhuwit 50.000 akon ono. Perlu narekku cek tetep nyambut jan nok kono. Lah aku tak tak budel. Eh, hmm. tak budel anggone bapakmu. Iya, iya. Akon ono warani ku lek anakku. tak akoni anakku. Lah arek ku warani. Arek wedok ku tak warani bojoku. Jelas ya? Iya. Masak ah, ono rek. Ndelok pene ku sakno nyambut kowe surang-surang ngono ya. Iya. Ngomong-ngomong iki kae. <laughs> Surang-surang. Lah apa menawa gunung sehari ya? <laughs> Hah? Ini yang jari gelap. Loh, aku jelek wong kalap loh. Macam golek wewean aku. Lah apa wewean? Ana kanca dhewe sing dalep nek kono. Iya. Kata irunge tok. Saya ketemu ya. Heeh. Gue tak tambahi. Aku nang bapakmu ya. Iya. Tak koni bayiku anakku. Anakmu lah rek tetekku bojomu. Tak lara bojoku. Iya. Lara bidemenan. Oh, aku nono tok ae kok. Wah, anakmu. <laughs> Sokran iki kandhane. Wah, iki ya apa? Lho lho numpak becak kan. Lho Sokran. Waduh. Lah jenenge Urip bapak sapa? Waduh oh, durung tak kandhani rek. Waduh lak mencel kabeh lho. Anake lanang wedok kata tak kandhani. Waduh. Lho. Iko apa rek? Tin. Kon napa? Mas? Kon ku yo ngono nggih perkara ae kon. Kene lho. Perkara napa sih? Pinggir pinggir tengen. Kon kimpun bengong lho. Senenge ngomong kono kiwa ae. Lah sampean desek mawon kula niki bengong. Rodok maju, kuping ku ki Kok apa sih? Kon iki apa ngubahi kok gemule kon dadi pekara kuwi. Nang karep kula niki saken, Mas. Mboten ngertos nek bapak niku murang muring ngoten. Sakno sakno tapi efek iki Efek napa sih? Efek iki lek janu bengung. <laughs> Efek nang aku. Terima nang aku iki berbuat marek awakmu, men-men lak serano nang bapak polisi lah kok kok mulai. Heh? Sampeyan mesti yang pundi? Ya wong kene lah kok gemule lah apa? Sangge karo kula niku saken, lah sakniki napa kok. Oh, bapak murung-muring kuping jepopong jepopong enggak karuan iki. Pokoke lak mboten sih, lak mboten anak sampean sih. Iya, tapi nyatane saiki aku dicurigai karo bapak. Kon mesti kate diusir. Kon malah mesti dikon nyingkri. Tengok lak mbulut elak abot aku kon. Lho, nang apa Wah, kan dari pekoro jane kuwi. Bingung mas nang sing kula jujuk. Jane sak akem. Oh, lah wong ngene aturane carane. Eh? Oh, wis jelas terang terwoco lek ngene aturane. Lah, lah ngene budale mang klebon orang-orang, Mbak. Eh? Rudingan, semayan, koperensi, sanusi, ya siapa, Mbak? Oh, mulane. Enak. Apa sih, Pak? Eh, apa-apa takon kon arek iki. Mulane kon prawan ya umurmu sak sak ngono. Dah kon lancang Terus ya eh? Kok wani gandeng renteng kan gua bayi? Anak sapa iki? Anak sapa iki? Lho niki yo gane tiyang. Eh? Gane tiyang. Sapa ngarana ana orang-orang? Hah? <laughs> Eh? Lah nggih lah sampean curi jakale sinten sih, Eh, sirunge kaya aku irunge arek iki. Lho. Irunge kaya aku iki ini gak oleh kartolo gak pantes iki. Lah apa sih, Pak? Hah? Eh? Mboten sumpah mboten. Lah nyatane kon tak kon hubungan glepung, tak kon setor kene perang trek, mule-mule gua bayi, nek gak anak kartolo anak sapa iki, ya? Eh? Mboten kok, Pak. Kon kok anci anggone? Apane, Pak? Sing kok tengeri ku apane? Irunge padha tak irunge. Wala, irunge lah mesok rungul ana padha gak ta. Iya, tapi irunge jungkel ae. Eh. Padha. Eh. Kupinge lho, urung kupinge yang. Lah iya, eh. kowe gak mungkin nek anakku. Wis saiki nek lho, nek kon tetep anak. Ini? ya sapa kedol-dol perkara iki ya. Aku rumah saya isis. Hmm. Eh isin, ya? Kau tak perkara iki. Soale kon tak tolong cukup gak apa-apa. Pokoknya dino iki detik iki hari ini hari kiamat ya pokoknya kon saiki kudu oret pergi dari sini wis sampe tidak ngajar kula eh tau sir kon ngajar ngene lha apa nang kon kon kok salah bayar dhisik sing setahun lho iya tak bayar kene ngglu grogi ya wis napa grogi Pak eh ndo kono apa kon kon dikontrak setahun wingi ket mlebu terus marung iki dikek bar setahun mene mene balik maneh ya balik kaisar oh ngawur ngene kene kan terus Gaya contoh jelek kon. Kenapa? Nah, Pak itu kan lihat-lihat toh Pak. Kenapa? Kenapa? Itu siapa itu? Ini pembantu saya. Nah, makanya kan kasihan. Loh. Eh? Siapa kasihan? Gak salah Pak, arek ku nemu, nemu bayi nang pinggir kali. Oh, Musail. Musaman. Musakin. Musahil. Oh, arek musmisan mulian. omongan kok sedek kare ngomong. Mus-musan dak no. Eh, sing bener mustahil lha apa mustaman mustaji barang. Wis sak ngene berarti penuh tega karo aku. Hmm. Tega mentala. Iya, nane mentala sebab kon iki Busak namanya wong tua, ngerti kan? Terus kami berbuat apa bapak ya? Saya tidak perlu koning kerapisan ya, sekarang anak apa-apa Kok manis kata-kata? Ya, parah kayak wani Waduh, waduh sik wani ne wong tuwek. Ya lek peno gak ngaku anak mergo perkara boro iku. Heeh. Peno nodol lek iku panjenengan iku. Iya, aku tak nyingkir. Ya nyingkir nak. Hmm, mm, nyingkir. Sik ketunggu wong tuwa kon ngono lek. Heh, kuwalik, kuwalik. Wah, bapakmu ketunggu wong tuwa ya apa sik kono. Lho bapakne iki apa sih? Lho bapakne aku. <laughs> Oh, lek aku aku. Sementara iki bapakne aku lah meneh buyar. <laughs> Padahal biasa ngono lho. Nek kon nyingkir nek perlu montor pilih montor Ngantar siapa? Mbok mata sampe jogeng. Lawan. Wong ngantar loro remek kabeh dijajan. Ya, nyingkir aku. Enak ngono kuwi. Masih gak ngodok gak apa-apa. Heeh. Ditenono. Apa? Ngancam kon? Gak. Ditenono kon. Apa? Sing hati-hati. Lho iki tak hati-hati kene. Ha iya. Pas eh. tiba. Ya. Oh, anakmu apa? Ah, tiba kon. Balik balik cilono kon. Ciloko kon. Ya, eh. aku berdarah. Eh. Arek ah, aturane koyo aturane. Oh, nek ganteng ganteng tapi carane gak ngono. Wah, arek kok gawe karepe dhewe. Wis, tolone engke gak apa-apa. Sing penting tak atur pabrik iki. tambah tahun derajat iki tambah ceblok. Biyen niku nyambut gawe enak-enak nyambut gawe dinas. Bareng nyambut gawe dinas leren dadak dodol bumbu. Wes, gak apa-apa. Panjene oper haluan. Bumbu kula isu aku. Nang pasar keputran. Berambang terasi lombok tak dolawan awan. Bareng kopi wis komplit jam rolas budal dadak dadi sambel. Wes, saiki tetel rokok. Rokok yang ngono. Eh, sing pas. Lali bare. Ah, iya. Sapa ya? Ah, kok sok lali riri. Sapa? Oh, iki kancang omahku ketekne sego di pawon. Kok <laughs> sok lali sithik kancamu dhewe. Oh, lali sithik. Iya, dadi apa? Rokok. Pak-pakan. Oh, waduh. Maksudku ya pak-pakan tapi sing tuku lho. Eceran terus. Tak coba situ ya. Yo. Uh, Nek nyoba sapa kon iki. Iku eceran sih. Ya tapi nek syuting badine piro? Lho lha gitu. Eceran tuh situ kagak apa-apa. Ngomong-ngomongane akeh lali gak bayar. Sik korek korek korek. Lho. Diri, apa? Cetari, segit jasne gua aku tak kau. Aku kan menghormati kok. Kamu sok korek terus sampe tekan tangan dulu. <laughs> macem macem tuh kan ini. Oh iya kan awak dhewe iki oh, ya wis waduh to ngene. Iki jebare rokok lialan iki. Bece. Ban iki nek disumet disedot itu beluk eh. Iku duduk beluk iku. Lah apa? Marmoci. Mulai biyen ya beluk iki, <clears throat> enak ya. Loh, kodhe iku menyanjir arek. Waduh, waduh. Ban iku sithik 75. Hah? 75. Betul cocok menamu rata. Padine piro ngene? Ha iya, padine gak sepiro. Lah 75, lah kulake piro? Kulake selawe. Padine. Sampai 50. <laughs> kok tibane ya tapi kira bagi ini sepuluh tapi tibane bagi ini saya ane gelem ya tuku ane gak gelem ya wui iri maka tak gelem ribet temen lima iya tapi rasanya kan jejer kok campuran tak asli gak cicing kasih hmm dati loro pisan ya satu seket satu seket mene mari gue ya terus gak iso gak iso kalau iso mene tak sumet situ ya kita gesan ke balik lalu tak gelem balik no sak kilo gak apa-apa tegesan Lho lho lan omong amuk iki dibalono. Pas ndi ndi kan. Wis disemet. Wis pulpen tinggal pulpen. <laughs> Pulpen tinggal. Apa pulpen iki? Iya. lagi iki wong linci petok iki eh, karek Wah, kok niku pancet ae kon niku dede kon. Ora oleh pernah lisa iki dapat dapat. Eh, mesti jan tak iki. Mun golek aku nduk tikul. Lho iki, ana wayang ya, dodol wayang-wayang. <laughs> Kalau Kan total ada wayang-wayang Iya, aku yang ngira-ngira. Arek kon kok ya main kadang-kadang iku ya total ngene. Oh. Tatang lo kartolan yang ono itu <laughs> kan tempat benda ya. Oh, aduh, di safari. Iya, iya. Ada lucing, Waduh, ngampun itu <laughs> Oh iso ae kono iya. Ya ya. Iya iya, tak pak pira iki tadi. Ya biasa ae pira kira kira dhewe. Meneh ya, ya. Meneh kok oh, gak kudu. Meneh lah. Meneh ta lah. Iya iya, meneh nek iso anakmu kono nggonku ya. lah, rek sekolah. Tak tatake. Sekolah ya rek rek. Sekolah kene eling lah pira sak pak rek. Ya pira. Mosok aku mbecik kon sak pak. Ya sih sak pak. Iya meneh tak 1000 lah. Ya, iya iya. Sing ngene. Arek-arek lagi duduk. Korek emang korek selawi korek. Lho korek kae eh, embo ya. Lho, eh, embo ya apa sih kok? Padahal iku embo embo. Embone korek situ. Yo, korek dhewe rokok dhewe ngono lho. Ya wis rong pak nek ngono. Ya rong pak. Gak tak gros ta. Nang bayar tahun mana ya? Repot kan niku, eceran eh, gak oleh, sapa gak oleh, rong pak gak oleh. Ah, dodol blender. Ya sak ngono. Ya sak gros. Iya. Kawan sih ya. Karwani totalan ini ya. Iya iya iya. Berarti biro, betung ewu ya. Betung ewu. Semenai lah ya. Semenai mm, ya. Nek betuk mana? Cek <laughs> kono kuwi jane mbulek kono cek. Ya mesti kapan ya ora kepethuk maneh. Kepethuk mu kapan? Ben rekaman. <laughs> Ngonteni rekaman bareng ngono kuwi. Salah paling lak kepethuk sing gawe maneh. Ya sampai no parno ngono ya. Iya. Ya ngono ya. Hmm. Iya iya. Iya. Ati-ati. Iya, dulu nggak berani. Gak apa-apa, aku dasar disiplin kok. Tapi gue salah. Ayo hati-hati, kadiku. Tinggal ngobrak ya kan jadi. Yes, <laughs> ana obrak-obrakan yo. Permen. Oh, lho Tin. Lho cari. Wes sampe dodol rokok ta? Iya, wis. Mangane tak delok-delok mang sampean kok diluk ae. Wis jane aku izin tak kuat-kuat nang. <laughs> Lah apa? Pokoke kan gak apa-apa ta. Saingan berat tau dodol iki. Sampai sapa? Sampai Tris iki. Tapi saya dodol Mojokerto. <laughs> beli cari rumah sampean ku apa dodol rokok CM Kata kan tak terus no jangan nah. anak montir Nah terus ya apa misalnya keadaan kayak gini terdesak ya Oh, Tapi ekonomi. Wis gak apa cari ya sambil golek gawean sing tetap ya. Iya, ping rokok. Sampingan. Kon ngerokok. <laughs> Enggak, kok jangan itu permen lah delok lu sampean. Ini permen ya ecer Andin. ya kan ada sisi lah kan gampang bojoane. Oh, permen ya di ecer. Heeh. Uh -uh. Ana jari. Oh, niku anak iso boyong-boyong. Lah iya aku iki jane ngono susah lho jare aku iki. Lah iya kok susah ya apa sih? Butuh anakku sih. Eh? Butuh anakku. Ngono ya. lonceng. Kok lonceng sih? Eh lonceng kan butuh anakmu kan gawa ngalor ngidul lah masih angin areng. Ngene lho aku beneran ya untuk sampean. Hmm. Sampe gak duwe keluarga ta? Aku bujang. Oh sik bujang. Iya. Ngene mari jare tulungan aku. Eh? Tulungan aku. Kok nyabrang ta? <laughs> Rasane aku ini tukang kangkang ngono ta? Lah apa aku wis kulino nyabrang dhewe. Iya, tolong aku. Aku lak wis nyambut gawe sih tadi. Wah, tepak. Heeh, nggone perusahaan roti aku dadi nang kantor ya. Lho, tepak pindho. Aturune ijazahku mm. barang ono nduk kono. Aku lah kok lancang sih. Lho lancang ya? Iku apa nggawa mule arek bayi iki. Wah, kon niku ya apa ya gak iku anake wewe gombel. Kon gowo. Apa wong arek kok arek bener ngene. Terus gak mule delon kok lho. Wah, ayu. Ayu wedok ya. Iya, ayu ya wedok. Lah ya barang tak gromo ya, tak cerakan ku ngamuk-ngamuk ya. Oh, ngamuk-ngamuk. Heeh. Curiga ngono ya. Iya curiga. Jarane aku ki seneng mbak anake. Wah, kon kuwi apa kon nggo perkara nyambut gawe enak e, enak ono aku soalan. Ya malah aku diusir cari aku bingung aku ndek jujur ya apa aku ki. Tak jujur rumah miskin ngono. rumah miskin. Mulane aku njaluk tolong sampean iki ya. Iya, njaluk tolong. Ini mari cari aku nono mari arek iki. Lho, kok ngakoni? Iya. Aku nutupi. Sampe ngakoni bapake ngono lho. Kok motin? Wong oh, aku sementara. nutupi gedek bolong gak kober. <laughs> nutupi bayek. Alam kok temen sama ya gelem ambek aku. Gak ngono ne arek iki ya bayu paman tak tak tutupi ya Yo gampang, tak pokoke beres. Aku laku lak cilik rokok Iya. Terus gampang meneh tak gedekno. Pokoke niku rokok cilik gak ngentekno rokok gede. Kok oh, iki yo apa sih? Kita bae dagangane yo Oh, supaya gede hmm. dagangane. Lah iki yo sing gede ngono lho. Mm, iya iya. Pokoke biaya toko aku, pokoke sampean gelem lho yo. Mm -mm. Iya iya. Jenenge sapa? Jenenge iki Lastri. Pasti. Iya. Lagi menurut tetap ini ya? Iya tetap, anakku. Pasti, ada yang beda. Tanya takut nih, paman nih. Sama orang tuamu jenis apa? Mama, bejo. Bejo? Oh, iya, iya, iya. Teman, Pak. Teman, udah janji mu ya? Oh, iya. Jenisnya Pak Basman Pak Basman? Iya, pabrik roti. Iya, sekarang aku. Iya, Rono. Iya, iya. Teman, lo cari ya? Mm, iya. Iya. Mm. Monggo. Lho. Kula, Pak. Lah takon bali. Heh? Lho, sampeyan iku pun murang-muring rumiyin ta. Apa mesti kari gowo, Nak? Heh? Lho mboten, mboten enten barang. Kusopo kok butuh duit tak kei? Kamu bali ini. Pun cukup. Lah sial Pak Tri iki. Ngerti kok. Lah genaken, Pak. Genaken apa sih? Sampeyan iku pun murang-muring. Ah, terus ya apa ya, Pak? Lare niki enggak ada bapak. Heh? Enggak ada bapak. Temen ta kok? Enggak saestu. Karep lek. Ana iku susu mawon. Kurang ana nek bapak nak. Lah nek kenapa ten jopo? Kene eh. lho, Mas mlebu. Monggo, monggo. Nggih, Mas. Hmm. Waduh, primis. Bojone kok watu hitam. Didi, didi. Mulane kon nabrak-nabrak oleh bojo, kaya arek setingkul. Nggih, Mas. Halo. Napa, Mas? Sampai budi. Napa, Mas? Mboten-mboten, monggo. Pinala. Kenapa napas sih nutup nutup kena lagi bawa gak pidara Jun sampai ini gua pun kebenaran pak nggak bawa sih balik sampai ini gua uang tua enggih Nek nek diajeni niku mau ngoten carane. <laughs> Nggih. Lah napa sampean bojoku lah sampean usir-usir? Anane kula usir luar salah paham. salah paham, salah paham curiga sampean nggih. Nggih. Sama mboten semrat lho nek bojone arek wedok niku. Mboten ngrenos. Eh mboten ngrenos. Mboten ngrenos oh. tabo iku apa sampeyan ngene. Iya, Tin. Iki bojomu temen iki. Iki bapaknya arek iki, Pak. Ngono kon ben gak ngomong, Tin, kon niku. Di sampean murang-muring mawon. Lah, saniki kula takon. Nggih, Mas nggih. Nek panjenengan iki bojo sampean. Cinta sih jenenge bojo sampean niku. Apa oh, jare dites? Tes tenggak oleh. Wong tes tenggak. Jenenge Tini. Sinten jenenge? Tini. Oh, Tini. Lah anake niku lanang apa wedok? Wedok. Jenenge sinten? Wedok niku istri. Nggih. Jenenge? Jenenge. Lastri. Cocok. Ya napa kula bojone? Lah bapakne dini sini jenenge? Bejo. Bener ya. Ya napa mboten kaisinan sampe? Nggih mboten. Tinding. Ya sepurane tinjang bapak waktu iku malah erosi ta. Emosi. Oh emosi. Ya wis erosi ya. Wis jan mlebu ke mana? Kenapa Kak wis kon balere ini mana nak? Bojo minta nambah kene nak ya. Nggih mentar Kok oh, kayak kon ngedol montor lho, Nak. Lho? kon dhewe ngedol montor lho, Nak. Nggih, Mas. Wah, disumbu. Masih maca mlaku ngono ya kaya. Lho, lho. Bener iki apa, Pak? Mulan tah wong mikir dhisik. Niku tua-tua berapa saken nyolong beras iki apa, Bang? Seneni maneh rek aku. Ya, apa sih iki? Apa arek wedok kono bojone? Eh? Malah aku dijerusir penono do aku. ana bojone arek wedok iku ya arek ana bojone lho kok kan ya apa sih bojone di mana <laughs> lah ana bojone tangka lho oh, ana oh ya ana ndo jero iya ana sih iya ana ndo jero wis teko sih wis wis teko wong e dhuwur apa ndek lho wong e dhuwur ireng lho <laughs> ireng plus penemulan aja kacamata ta lho wong ireng plus kuku-kukune ireng <laughs> untune ireng plus bolos Ireng lurus wonge. Kena iku keliru, Pak. Ireng moto ireng moto. Wong iku gak dhuwur ndek rambuté brentik. Oh, oh, apa kon ngawur ae. Ah? Wis teko ta wong. Lurus jero apa? Oh, ten lho kan. Kon sik kaya teko kan. Lah, ayo kaya teko aku ndelok awakmu. Ditututi gak ono sak. Lah kan ndelok durung. Iki lho bojone iki. Iki Bapak. Lho kok iki? Ya, iki bojone lah. Iya, bojone anu pembantu sampean. Oh iya iya ya. Nek tinggal pun nak, Ya apa? Wis purane nak. Kok perlu loro blen. Sampe rezeki aku tak nang. Lah bojone pembantu. Oh, nggih nggih nak nggih. Nek saya unak nek sampean iki bojone pembantu kula jenenge eh niki pembantu kula. Nggih nggih nak. Kula jeng takon nak nggih. Nggih. Sing genah mawon pun kesusu napa kesusu. Nggih. bojo sampeyan sinten aminina niku asale dhewe niku duwe lamone ya nggih nggih duwe lamongan terus kula seneng padha seneng terus kula tahu mboten mboten mboten mboten bojo sampeyan iki nggih lah nggih bantu kula niki lah bojo sampeyan ta nggih jenenge sinten nah iku nek mboten salah ngarake Pak Prauto ngarake lho mboten niku mboten niku nah jenenge bojo sampeyan niku nah jenenge jenenge bojo sampean niku. Jenenge nggih. Jenenge sing bojo sampean niku nggih. Sing kula kadhi niku nggih. Niku jenenge Bo oh, bo bo bo. Lho tak ngono nak. Nggih. Jenenge bojomu lho sapa? Sing entuk mriki niki. Iya. Niku jenenge Tima. Lho kon. Mentrek maneh. Ya opere. Lah anak niku lanang napa wedok? Lanang. Lho kon. Lah jenenge sinten nak? Benu. Lho kon. Taman nemen. Lah, wong tuane niku lanang napa wedok? Jaler. Lho kon, jenenge sinten, Nak? Pasirun. <laughs> Wah. Rangan, mang mulane kon gak metu ya aku mencret kabeh. Kabeh kabeh. Oh, apa anu, Nak? Enak dulu. Kena kena. Oh, nggih nggih. Masalah. Iki sapa lan? Eh, iki sapa? Mbokran aku tak. Kenapa <laughs> Kenapa, Pak? Kenapa? Ngene lho, Nak ya. Saiki ngene ae ya. Kon tak takoni. Nggih nggih. Ya, nggih. Aku takon iki ojo sama keliru salah weso. Mboten, mboten. Sik. Bojone jenenge sapa? Tini. Ya, Pak. Tini. Tini. Nggih. Tini. Aduh, kok keliru kok. apa waduh lah anakmu iku lanang apa wedok wedok lanang lah kertas jenenge sapa nak lastri penung <laughs> waduh lah mertuamu lanang apa wedok lanang wedok lanang jenenge sapa bejo Aduh loh Ya apa mentrek ini Loh, bapakmu ngomongin metes Loh, Cocok gak cocok belas lo Loh Loh Loh Loh eh, Loh Sokran Bapak ini kapan? Lho, aku bojoku Eh Oh, bojoku. Sing iki. Sing iki bojone. Bojoku. Wes, sate. Sate iki gara Kene nang ana gara-gara bojone. Iki gak ada bojo dhewe Iya, Li. Oh, tak kapok kok tak. Eh, sing iku ora bojone. Lho, niku gak ada bojone niku. Lah, lastri ning ngono. Oh, bekaru di bojo. Nek ono iki tipu-tipuan ya akal-akalan tok iki nang ngono. lho, apa iki? Banyak memang tak akal supaya arek iki balik no. Iya iya. Nyata-nyata lek dini panjene nemu, dadi duduk oleh kula. Lek penemu tentang panjene curiga ya sapa mau tak rabi opo sih upamane lho. Eh, eh, eh. Lah gano elek wong aku bujang dino Benar-benar iki anak nemu. Iya ta. Aku gak apa-apa nak. Iya. Aku atene kon berbuat jelek ceroboh bare anak kuruku apa ayo. <laughs> Ngono lho. Kok tak saya sik nemu lagi. Oleh nemu ya. Nggih, Pak. Karo bapak oleh mbagi bola mengbingung. Ya apa? Ya sini. Ya, bayi iki ayo di nang kantor polisi diserano. Ah. Tapi nyata-nyata bayi iki nemu. supaya kan hmm. perpecahan rumah tangga iki, arek iki jangan tak rabi. Ya, rabi nang apa apa. Nang ku bantuan sopran sithik barang kon ngebur. Iya, iya, iya. Iya. Iya, perlu. Kok goblok main kan? Ya. Kok goblok main eh, ini, Mbok, tak bantu rokok. Iya. Kok rokok. Aku lho, rokok, bantu rokok. Ya, cuma keamanannya yang jatuh mantri. Iya, iya. Mesti-mesti. Enggak iya. cuma iya. keamanan tuh ae, masih kendaraan ada. tolong Nur. Iya. Oh supir Nur ini. Iya. Pokoknya pakai mama kan dhewe Nur kok. Oh kendaraannya ono ya Nur sing nyetir lho. Sing meriahno lah. Iya sing meriahno. Meretan gak tahu apa? Eh? eh, andar. Andar. Tapi agak pakai pagar dhisik lho. <laughs> Eh,